É mais uma do DJ RB, papai. Ô, oh, papacapi tá do meu sonho, é muita melodia, filho. Os brasileiros acreditam em tudo. Você não me conhece, não é agora que tu vai conhecer. <laughs> Uns me chamam de AU, outros de capela, mas não é meu nome. Vim mudando de nome no automático de RG. Novo mundo de país vai mostrar pra gringa que aqui o couro come Daqui a pouco me aguarda, é final do ano e eu que vou descer Aluga a casa mais cara com o campo de golfe pra ficar patrone E se eu fizer o convite as buquê rosa vão querer descer ah! e de onde vem o dinheiro, só que pergunta a culpa no microfone Trombeta da Gucci, polo da Lala Eu indo na hostelância, Marvel. Ela já que o Santa vai patrocinar o sacadas não tava. Bombetada, de polo, tá lá, lá. Tô indo na ordem, tomar PM. Relaxa que o Santa vai patrocinar. O sacadas não tava. tem que apurar. Os brasileiros acreditam em tudo. Você não me conhece, não é agora que tu vai conhecer. <laughs> Uns me chamam de AU, outros de capela, mas não é meu nome. Vim mudando de nome no automático de RG. Novo mundo de país, vai mostrar pra gringa que aqui o couro come. com minha guarda, é final do ano e eu que vou descer. Aluguei a casa mais cara com o campo de golfe pra ficar patrone. E se eu fizer o convite, as buquê rosa vão querer descer. E de onde vem o dinheiro, só que pergunta culpa no microfone. Trombeta da Gucci, polo da Lala. Eu indo na hostelância, uma Ela já que o Santa vai patrocinar. Tô sacada das notas, vai. Trombeta da Gucci, polo da Lala. Indo na house dentro da uma PM que o Santa vai patrocinar uh, sacadas não tava... É.